päevaplekis käisin ma, vaid türahaks suured, kui hevaplekis käisin ma, vaid türauts pea putsniku pingi haulits, vitukõrre türa varre lutik loom. seal nägin ma üht tütar, lastaid türahad suure, kel rinnad maani rippusid. ait türa ots peaputs, nikupingi aulits, pitukõrre türa varel lutikloom. ma tahtsin taga hullata, ai türa suure, paar piiska putsi pillata, ai türa ots peaputs, nikupingi aulits, pitukõrre türa varel lutikloom ei saanud hullata, vaid türahad suured, sest kipsimunn oli poiki ees. ai türaots, peaputt, nikupingi aulits, vitu kurre, türavarre, lutikloom nüüd Eva Black on tripperis, ai türahad suured, nüüd Eva Black on tripperis, ai türaots, peaputs, nikupingi aulid, vitu võrre, türavarre, lutik, loo.